บุ๊กทูสามสิบแปดทรีสเดสมิตอสตัวนีในรถแท็กซี่ทักโซเมตราช่วยเรียกรถแท็กซี่ให้ด้วยครับ อิสซาเซียตลูจูทักโซเมตรุ ไปสถานีราคาเท่าไหร่ครับ Cik maksā brauciens līdz stacijai? ไปสนามบินราคาเท่าไหร่ครับ Cik maksā brauciens līdz lidostai? กรุณาตรงไปครับ Lūdzu taisni. กรุณาเลี้ยวขวาตรงนี้ครับ Šeit lūdzu pa labi. กรุณาเลี้ยวซ้ายตรงหัวมุมครับ ลูดุครุสตัวยมาปะเกรซิผมรีบ เอสสเตจูสผมมีเวลา มันเวลอิลไลค์สกรุณาขับช้าลงได้ไหมครับเราเซียตลูดุแลนัก กรุณาจอดรถที่นี่ครับ Pieturiet te lūdzu กรุณารอสักครู่นะครับ Pagaidiet lūdzu kādu brīdi เดี๋ยวผมกลับมาครับ Es tūlīt atgriezīšos ขอใบเสร็จให้ผมด้วยครับ Lūdzu iedodiet man kvīti ผมไม่มีเงินทอน มันนาวซีกนาวดัสไม่เป็นไรที่เหลือนี่ให้คุณครับ Tā būs labi, a t l i k u m ยุมส์ขับไปส่งผมตามที่อยู่นี้ครับ Aizvediet m a น i l ูอุชูอั o adresi. ขับไปส่งที่โรงแรมของผมด้วยครับ Aizvediet mani lūdzu uz viesnīcu. ขับไปส่งผมที่ชายหาดครับ Aizvediet mani lūdzu uz jūrmalu.